նախապես պատրաստվել ենք նոր ուսումնական տարվան, ընթացիկ վերանորոգումները ժամանակին ավարտել եւ հատկապես առաջին նպատակային վերանորոգումը եղել է առաջին դասանցիների բոլոր դասասենյակները վերանորոգել, նաեւ այլ դասասենյակներ, բայց առաջին հերթին առաջին դասանցիների, որպեսզի նրանք մտնեն վերանորոգված, լուսավորված, գեղեցիկ կահավորված դասասենյակներ։ Թվով 171 առաջին դասանցի ենք ընդունել 6 դասարան, ճիշտ է դիմողները առավել շատ են եղել։ Պարզապես մեր դպրոցի աշակերտների քանակը շատ-շատ է, հնարավորություններից ելնելով այս տարի 6 դասարան ենք ընդունել։ Եվ շատ հաճելի է, որ մեր կառավարությունը հենց երկրի նախագահի ծրագրային դրույթներից մեկը, որ արդեն երկար տարիներ առաջին դասանցիներին նախապես տրամադրվում է 20000-ական միանվագ օգնություն, շատ շատ հաճելի է, որ ամեն տարի ծնողներին կանչում ենք, ստանում են այդ միանվակոպնությունը եւ ինչու՞ չէ։ Ես գիտեմ, որ ծնողների մեծ ամասնությունը անհամբեր սպասում է, որ հոգա նոր ուսումնական տարվա իր երեխայի հետ կապված աշակերտական պարագաններ լինեն, պիտուկներ լինեն։ Այո, ծնողների մասը կարող է իրենք էլ են ձեր բերում, բայց սա մեծ կարևոր, ես կասեի, նվեր է առաջին դասանցիներին։ Ինչքան են փայլում առաջինցիների աչքերը Հատկապես մենք այսպիսի ավանդույթ ենք դարձել մի 3 տարի է, որ պայուսակները սեպտեմբերի 1-ին 31-ին նախապատրաստական աշխատանք դնում ենք առաջին դասանցիների նստարաններին, աղջիկ տղա իհարկե այդպես է ստանում ենք, տարբերակումներով եւ առաջին դասանցիների առաջին զանգի արարողությունը ավարտելուց հետո մտնում են դասասենյակ, իրենց պայուսակները անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով դրված են սեղանին։ Երևի երեխայի համար ամենամեծ նվերը դա է, ձմեր պապի նվերը նվերից հետո, որովհետև մեր papi նվերին եթե իրենք ամիսներով են սպասում, ապա այստեղ չէին սպասում, կարելի ասել, աշակերտների մեջ չէին սպասում այդ մեծ անակնկալը, մեծ ողջավորություն աշակերտներին եւ ինչքան են սպասում, որ դասեր այդ առաջին օրվա ավարտվեն, ոչ թե որ շուտ դպրոցից գնան, այլ որ պայուսակները գցեն իրենց մեջքը ու իրենց աշակերտ զգան գնան ծնողներին իրենց ուրախությունը ասեն։ Պայուսակները տրամադրում են որպես նվեր Մավել Գրիգորյանի բարերար երկրապահ կողմից Արցախի բոլոր երեխաներին այդ հաճելի է։ Ես ուզում եմ օգտվելով պատեհարիթից իմ հատուկ շնորհակալությունը անձամբ իմ անունից ողջ մանկավարժական եւ հատկապես ծնողական կոլեկտիվների առաջին դասանի ծնողական կոլեկտիվի անունից բոլոր աշակերտների, որոնց մասը գիտակցորեն հասկանում դա ինչ վերաբերմունք է եւ մեր երկրի նախագահին, կառավարությանը, մեր կրթության նախարարությանը բոլոր նրան նրանց, ովքեր միշտ հոգ են տանում երեխաների հանդեպ, ովքեր կարևորում են նախապատվություն տալով դպրոցներին։ Ես ուզում եմ ասել, որ իրոք, եթե այսօր երկու օղակ կա, որ շատ կարևորվում է ըստ իս մեր կառավարության իշխանությունների կողմից, դա կրթական համակարգն է, դպրոցները եւ իհարկե առաջնային բանակը, որովհետեւ բանակը պաշտպանում է երկիրը, որ ազատ անկախ երկրում նոր սերունդը մեծանա, սատարում է ժողովրդին, ամուր պահելով անարիք պահելով մեր սահմանները, որ դպրոցներում խաղ երկնքի տակ ընդանան պարապմունքները, որ կարողանանք նոր սերնդին խորոнгիտելիքներ տալ, որպեսզի նա այս հրաշք երկրի, այս սուրբ երկրի պայծառ ապագան կերտողները դառնան, առավել շենացնելով երկիրը։ Եվ ինչքան հաճելի է, որ այս տարի զուգա դիպեցին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման 25-րդ տարեդարձը, գիտելիքի օր, գիտելիքի գրի ու դպրության նոր ուսում սկզբնական տարվա սկիզբ եւ այս անգամ զանգի ղողանջները առավել զիլ հնչեցին տարածվելով ողջ երկրի հաստելով մինչեւ մեր սամաներ անարիկ պահող մեր նվիրյալ զինվորներին որ իրոք հեճուկս ճշտամու եւ ձեր շնորհիվ այսօր գեղեցիկ արարողություններ են կատարվում դպրոցներում եւ մեծ շուկով տոնվում են երկու մեծ հաղթանակներ մեկը մեր ազատության, անկախության հաղթանակը, մյուսը մեր գոյի հաղթանակը, որովհետև հայ ժողովուրդը կա, քանզի 1600 տարի առաջ ստեղծվել է մեր գիրը, դրավելին, եւ որի շնորհիվ մենք կանք գոյատևում ենք, կլինենք, որովհետեւ հայը միշտ կլինի, հայը հին ժողովուրդ է, եւ այս ժողովուրդը կերտել է դա իր շարունակիր պատմությունը, մակարելով, հավաստիացնելով իր ժողովրդին եւ ազդարելով աշխարհին, որ այո, մենք կանք, քանզի ունենք Մեսրոպ Մեսրոպյանգիրը։ Մեսրոպյանգիրը կա ու կլինի քանզի կա հայ ժողովուրդը երկուստը քայլում են եւ աշխարհին ապացուցում, որ մենք այն ժողովուրդն ենք, որ ունենք հրաշալի պատմական մշակույթ ու այդ մշակույթի վրա կերտվում է նորագույն մշակույթ հայկական եւ այն ժողովուրդն ենք, որ մեր իսկ պատմությանը խոր գիտակ լինելով շարունակում ենք կերտել մեր վաղվա պայծառ գալիքը։ Այս տարի ուսումնական տարին այսպես շքեղությամբ սկսեցին ունեցին եւ զգում եմ, որ մեր մանուկները, որոնց ամեն տարի բոլոր մանկավարժները մայրական գորովանքով ընդունում են եւ մայրական սիրով ձեռքներից բռնում այբենքի մսորեցնում։ Ինչու միայն առաջինցիների մասին խոսեմ, մենք ունենք նախադպրոցական 5 խումբ, որի մեջ ընդգրկված են 162 երեխա, մեծ տիվ է։ Ես թվեր ինչի եմ մեծ բարդությամբ նշում, որ Արցախի հողում մեր մանուկները մեծանում են, մեր ժողովուրդը գանված է իր հողին, իր ջրին եւ ամենակարևորը հայկական կրթօջախներն են հաճախում։ Այս նախադպրոցականի երեխաները անգամ ուզում են կարծես չնայած փոքր են, առաջին օրերին նրանք էլ աշակերտական հագուստ ծնողները ձգտում են, հայցում են, փոքրիկ պայուսակ, սպիտակսի մեջ ինձ թվում է, որ այստեղից է սկսվում դպրոցը հենց։ Դպրոցում իհարկե դասական, աշակերտական հագուստն է պահանջում անում եւ մենք ձգտում ենք, որ երեխաները անպայման աշակերտական հագստով սպիտակ սև դասական ոճով ներկայանան դպրոց, այդպես էլ կա համեսանրվածքով, կոկիկ, գիտակցում են մեր աշակերտները, որ աշակերտը պիտի լինի դպրոցական համազգեստով, նույնը նաեւ իսկ ասեց ծնողական հասարակության մասին, մենք մեր առաջին ծնողական ժողովուրդները կազմակերպել ենք մեր պահանջները, ինչպես միշտ ծնողներին ասել ենք եւ ծնողները մեծ ըմբռնում ողմով են ընդունում դպրոցի դրած պահանջները, որը դեպի երեխան է, դեպի ընտանիքն է, որովհետև բոլոր երեխաները պետք է լինեն հավասար, հավասար մոտեցում, պիտի ցուցաբերվի բոլոր աշակերտների հանդեպ, իսկ հենց հակոստից է սկսվում հավասարապես վերաբերմունքը, ցուցաբերությունը, որովհետև եթե մենք թողնենք ով ինչ ուզում է հակնի, դա կլինի մրցույթ, այսինքն երեխան կծկնի մայրիկ այսար, եմի երեխան կնայի այս մեկ առանց անկախ նայից հնարավորություն կա չկա, ստիպի նաև իր ծնողին։ Իսկ այստեղ զուտ մի հակուստ է եւ մի նպատակ աշակերտը այդ հակուստում զգա զուտ աշակերտ եւ միայն նվիրվի դասա process-ին։ Դասիրակությունը կրթությունը պետք է բարձր մակարդակի վրա լինեն հավասարապես, որտեղ կա առողջ դասիրակություն, այնտեղ կա լավ կրթություն, կրթության լավ ворակ եւ մենք դրան ենք ձգտում, քանզի առանց կարգապահության պատշաճ մակարդակի անհնարին է ուսման լավ ворակ։ Պատրաստվում ենք այս երկու օրը նշելու լղը հրճակման, այս անգամ արդեն միջոցառում զուտ նվիրված մղրճակման 25-րդ տարեդարձին եւ Ստեփանակերտի օրվան, որտեղ մենք Ստեփանակերտցիներ ենք, հպարտությամբ ենք ասում, որովհետեւ Ստեփանակերտը հերոս քաղաք է, Ստեփանակերտը միս 294 Արցախյան գոյամարտի ժամանակ դիմակայել է ճշնամու բոլոր գրողներին եւ հերոս Ստեփանակերտը իր հերոս Ստեփանակերտցիներով կարճ ժամանակահատվածում Փյունիկի պես վեր է հարնել, շքեղացել։ Այսօր մենք Ստեփանակերտը համատում ենք Շվեյցարիայի հետ։ Ես համոզված եմ որ իր գեղեցկությամբ ոչնչով չի զիջում, որտեղ շատ քաղաքներում եմ եղել, բայց որտեղ էլ եղել եմ, ամենից շատ եւ շուտ ցանկացել եմ ասել իմ հրաշ կողտրի կանկյունը, որտեղ ամեն քայլափոխի միայն անաղարտություն է, մակրություն, թե մարդկային հոգու, թե իսկապես մակրության, որ պիտի լինի քաղաքում, թե իր հեզությամբ երևի ամենահամեստ քաղաքն է, որ ամեն ինչ չափած, ձևած իր շքեղության մեջ իսկ ասի։ Պարտավոր են բոլորս նշելու նաև Ստեփանակերտի, որը մեկ անգամ ասելու սելի Ստեփանակերտցիներ, շնորհավոր ձեր տոնը, թող այս քաղաքը ավելի ավելի շենանա, ավելի գեղեցկանա, որովհետև ամեն օր մենք տեսնում ենք օտար այցելուների, ովքեր քայլում են մեր քաղաք քաղաքով հիացած մեր ժողովուրդը խոր արմատներ ունի հազարամյակների պատմություն, անսասան կանգնած է ողմսելի ժողովուրդ։ Ես ուզում եմ միշտ այդպես կանգուն լինեք խաղաղ երկնքի տակ մեր հողում, մեր սուրբ հողում։ Սիրելի զինվորներ, ես ուզում եմ խաղաղ երկնքի տակ ծառայեք, ամփորձանք ծառայություն ձեզ, շնորհակալություն ձեզ, որ պաշտպանում եք մեր հայրենիքը։ Նաև շնորհավորում եմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման 25-րդ տարեդարձին։ Լինենք միշտ անկախ, ազատ, թող աշխարհը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, մեր անկախությունը, մեր ազատությունը, այլ ելք չունի։ you színnyek ír hajdenni, ok szeretsad Ես գիտեմ, որ քո կյանքում շատ փորձություններ ես հաղթահարել, որոնք նաև իրենց հետևանքն են թողել քո ներկայիս վիճակի վրա։ Խնդրում եմ, եթե կարող ես, եթե դա քեզ համար դժվար չէ այդ մասին խոսել, կարող ես պատմել, որպեսզի մեր ռադիոլսողները տեսնեն, թե ինչքան փոքր են լինում հաճախ մեր կյանքում մեզ հանդիպող դժվարությունները, որոնցից մենք շատ հաճախ թեվաթափ ենք լինում։ Յուրաքանչյուր մարդու կյանքում էլ դժվարություններ լինում են, եւ կարծում եմ ամենաառաջնային այն է, որ պետք է քո մեջ ուժ գտնես հաղթահարելու համար, ոչ մեկ մեղավոր չի դրանում, այլ պետք է միայն լավը մտածես ապագայի հույսերով եւ ձգտես հասնես ինչ է որ ունի քո նպատակներին, հաղթահարելով ամեն մի դժվարություն, փորձություն քո կյանքում, ամենակարևորը հենց դա է։ Ինձ թվում է առանց դժվարությունների մի տեսակ անիմաստ կլինի կյանքը, հեշտ ոչ մի բան չի տրվում մարդուն։ Դու քանի տարեկանում էիր, որ քո հետ այդ փորձությունը պատահեց։ 15 տարեկան էի։ Սկզբից ճիշտ է դժվար էր մանավանդ գյուղում, երբ շփում չկար հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ ես ինքս կոմպլեքսներ ունեի, բայց ժամանակի հետ հարմարվում ես եւ համակերպում վիճակիդ, շարունակում ապրել ստեղծել, չգիտեմ, մտածել լավը եւ փորձել առաջ նայել։ Դա քեզ հետ միանգամից պատահեց, չէ՞, որքան գիտեմ։ Հա, մի օրում պատահեց այդ դեպքը հանկարծակի, բայց դե հիմա արդեն բավականին ժամանակ է անցել։ Կարծես այսպես է պետք է լիներ մի տեսակ հարմար վերեսքով։ հա։ Կարծեմ մահորդ մահվա որը լսելուց չէ ստրեսի ազդեցության տակ պատահեց դեպքը։ Այսպես ասած մարդկանց ասելով այդպես, բայց բժիշկները չէ ուրիշ դիագնոզ են տվել միելիտ վիրուսի հետևանքա, իրանք էլ չգիտեն ինչից կարող է լինի։ Իսկ բուժվում էր թե արդեն։ Չէ, ահագի ժամանակա բուժումներ չունեն։ Չգիտեմ, Դե տեսականի մաստ եմ համարում։ Միջոցների պակասնա թե ուղղակի։ Չի ուղղակի չկա բժշկություն։ Այդ վիրուսի տեսքը։ Շրջապատում ո՞նց վերաբերվեցին քո կտրուկ փոփոխությանը քո վիճակի, ինչպես հարմարվեցիր։ Բոլորն է շատ մեծ դժվարությամբ, բարեկամներս, ընկերներս, ընտանիքիս անդամները փորձում էին ամեն ինչ անել, որ ինձ լավ զգամ, փորձեմ համակերպել, Եվ իրանք էլ էին շատ դժվար տանում, մինչև հիմա եղբայրս հենց համադասարանցիս էր, ասում էր, մայրս ծեծում էր, որ գամ քեզ տեսնեմ, չեր համակերպում դրա հետ։ Հիմա նոր-նոր որ համակերպվում է դրան, բոլորի համար էլ անսպասելի էր։ Բայց դե ժամանակի ընթացքում սա համակերպվում է։ Արդեն քանի տարի է քաղաքում ես ապրում։ Չէ, նոր եմ տեղափոխվել քաղաք յուղից էի դասի գալիս։ Համալսարանում սովորելու տարիներին անդադ գնում գալիս էի։ Ստացիոնար էր, չէ՞, բայց։ Հա, միջամտում էլ էին, քննություններին էի պարտադիր ներկայանում դասերը հիմնականում on-line էին փորձում անել։ Իհարկե շնորհակալ եմ բոլորից, որ միջամտել են եւ փորձել օգնել ամեն ինչում։ Դոնդրել ես շատ ժամանակակից մասնագիտություն, մի մասնագիտություն, որը նաև հնարավորություն է ընձեռում հերվից աշխատել, տանը նստած համակարգ չի արչել, դու կարող ես քո աշխատանքը կատարել եւ քեզ ամենևին էլ որևէ միջոցից զրկված չզգալ դու այդ նկատառումով ես ընտրել քո մասնագիտությունը։ Էդ էլ կա, բայց նաև սիրում էի հենց այդ մասնագիտությունը 21-րդ դարի մասնագիտություններից է ծրագրավորումը ճիշտ նշեցիք հենց ինձ, ինձ համար շատ հարմար է կարող եմ առանց տեղաշարժվելու տանը հենց իմ համար աշխատել ինչ որ նաև ֆինանսական առումով շատ լավ աշխատանք է ծրագրավորման աշխատանքը պատմիր մի քիչ քո մասին ինչ երազանքներ ունես չգիտեմ դե կոնկրետ երազանք չի ասի Հիմա նպատակներ են, որոնց փորձում եմ հասնել։ Երևի հիմա աշխատելը, հետո ժամանակը ցույց կտա։ Կա աշխատանքի որևէ հերանեկար, որի ուղղությամբ մտածում եք ներկայում։ Հենց Ստեփանակերտում կան ծրագրավորման կենտրոններ, ցանկություն կա հենց այդտեղ աշխատել, տեսնենք ոնց կստացվի։ Ինչից է ամենաշատը ողջևորվում։ Երևի մորը շփիթից հիասթափում։ Հիասթափություն չկա, ուղղակի միշտ փորձում եմ իմ մեջ ուժ գտնել ինքս չչարանալու համար, հենց աշխարհի հանդեպ մարդկության։ Կարծում եմ կարևորը բարի լինելն է, իսկ հիասթափությունը երևի այդպեսին չկա։ Փորձում եմ չտեսնել։ Այսինքն դու անսահման լավատես մարդ ես։ Երևի չգիտեմ։ Իսկ ընկերներ շատ ունես, թե։ Չէ, այսի այդքան շատ, բայց լավ ընկերներ շատ ունեմ, որ կողքիս են ու շատ շնորհակալ եմ նրանցից ամեն ինչով փորձում են օգնել ինձ լիարժեք մարդկամ հասարակության մեջ իրենց շրջապատում հենց դա է ուզում հարցնել այ քեզ ինչ նախանգարում այդ լիարժեքությունը զգալու համար ունեք ինչը կցանկանայր որ փոխվեր մեր միջավայրում եւ մարդկանց մոտ եւ ընդհանրապես միջավայրում կոնկրետ Ղարաբաղում կամ մարդկանց են մտածելակերպը կարծես հաշմանդամին որպես ալմոլորակային են նայում, բայց ես դա նորմալ եմ ընդունում։ Չգիտեմ, երևի կարծրատիպ է արդեն դա մարդկանց մեջ կա։ Օրինակ դուրս ես գալիս, մարդիկ ուրիշ աչքերով են նայում։ Դա արդեն սովորական է, այսինքն հարմարվել է, ոչ թե նորմալ է վերաբերում այդ հարմարվելը։ Այդ ուղղակի հարմարվել է։ Մայրս հա, երկու աղջիկ, երկու տղա ենք, շատ-շատ եմ սիրում իրենց, ամեն ինչով իրենք էլ են ինձ օգնում, փորձում ամեն ինչ անել, որ ինձ լավ զգա, միշտ ուշադրության կենտրոնում ունեմ։ Հիմնագծերով եւ կազմվածքով շատ մուրբ, փխրուն ազնվորություն, բայց այդքան ներքին ուժ, կամքի ուժ։ Գախնիկը ողն է փորձում եմ իր ժպտալ, կարծում եմ դիմացինն է դա դուր գալիս։ Գեղեցիկ շպիտուն եք։ Շնորհակալ եմ։ պիտի ապրիլի սկզբիններ, բայց Ղարաբաղի դեպքերի պատճառով հետաձգվեց, ես ինքս էլ չէի ուզում մասնակցել, որովհետև դժվար պահեր իջոք մեր ժողովրդի համար եւ կարծում էի դրա ժամանակը չէ։ Հետո տողափոխեցին մայիս, այդ ժամանակ էլ չէի ուզում, բայց համոզեցին վերականգնողական կենտրոնի անձնակազմնել, իրancից շատ շնորհակալ եմ ինձ աջակցելու, հետ տանելու եւ մրցույթի մասնակցելու համար։ Մրցույթը հունվարին էր սկսված, հենց Facebook-յան փուլը մասնակիցները նկարներ էին ուղարկում, իսկ մարդիկ պետք է լայքերով ընտրեին։ 7 մասնակից պետք է անցներ եզրափակիչ փուլ, իսկ ժյուրին որոշում էր 3-ը երեք մասնակից չընտրվածներից զարմանքս մեծ էր որ առաջինն էի լայքերով 7000 քանի ձայնով առաջի տեղում էի Այդպես էլ մասնակցեցի, գրավեցի երրորդ տեղ հանդիսատեսի համակրանք դիտողներ, շատ հաճելի միջոցառում էր, շնորհակալ եմ բոլորից կազմակերպիչներից։ Իհարկե կարևորը հենց այդ կոչումը չէ, կամ ինչ որ թագը, այլ մասնակցությունը, շատ մարդկանց ճանաչելը հաճելի ճավայրերի Երևանում էր մրցույթը մրցույթը հենց կազմակերպված է Երևանում Ունիսոն կազմակերպության կողմից։ ես աղջիկ աստվածանոր աչերով թո կախտավորը թափանցի մարմնի պես երազի կապույտ աղջիկ ակաթի ու կաթի պես օգետո լուսամփոփի պես աղջիկ աստվածանոր աչերով կապույտ աղջիկ ակաթի լուսամբոբի պես աղջի աստվածամոր աչերով ես ինչ անեմ ինչ անեմ որ չմեռնի իմ օքին որ չմարի իմ օքին քո ակաթե աչերում ես ինչ անեմ որ մնամ Ziyatzana որ չծնդի չմարի իմ հոգու հերու ես ինչ անեմ որ մնա ծիածանը երեկույթ որ չծնդի ինչ անեմ որ մնա Սիացանը երեկույն որ չծնդի չմարի իմ հոգու Լուսան փոփի պես աղջիկ աստվածանոր աչերով թոքախտավոր թափանցիկ մարմնի պես երազի կապույտ աղջիկա կաթի ու կաթի պես օկետո լուսամբոբի պես աղջիկ աստվածամորա չերո լուսամբոբի պես աղջիկ աստվածամորա չերո Մենք տարեկան մոտարապես 5 նման ցուցահանդեսներ են կազմակերպում, բայց սա յուրահատուկ է, առանձնահատուկ է իր բովանդակությամբ, առանձնահատուկ է իր խորհրդանիշերով եւ շատ առանձնահատուկ է, որ այսօր մեզ համար շատ նվիրական օր Հայաստանի Հանրապետության 25-ամյակի արդիվ ցուցադրել այս ցուցահանդեսը հատկապես Արցախում, նրա մշակութային մայրաքաղաքում Շուշիում միջազգային ցուցահանդես է համարվում, ինչու, որովհետև հեղինակները, որոնք ներկայացրել են իրենց աշխատանքները, ճիշտ է ազգությամբ հայեր են, բայց հեղինակներ կան նաև Սփյուռքից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից, ինչպես նաև Հայաստանից։ Սրանց մեջ կան շատ հայտնի հեղինակներ, սրանց մեջ կան նույնիսկ գործեր, որոնք կարելի է համարել պատմական, այսինքն կան նաև հեղինակներ, որոնք ցավոք սրտի արդեն կենթանի չեն հիմա։ Շատ հետաքրքիր օրինակ մի աշխատանք կա այստեղ, շատ ականավոր լուսանկարիչ, ժամանակի մեծ լուսանկարիչ, հայ մեծ լուսանկարիչներից մեկը Անդրանիկ Քոչարի 67 թվականի մի աշխատանքը, որը ժամանակին պետք եղած ձևով չի ներկայացվել։ Դա կան նաև երիտասարդ հեղինակներ, որոնք դեռ նոր առաջին քայլերն են անում այս ոլորտում։ ցուցահանդես կոչվում է Արարատը հայ աչքերով, կարծեմ շատ խոսուն է ինքը արդեն ցուցահանդեսի վերնագիրը, Արարատը ամբողջ հայության ամենամեծ խորհրդանիշն է։ Մեր ամենանվիրական խորհրդանիշը մեր ազգի իրձերի գագաթնակետը կարելի ասել համատության եզրեր անցկացնելով, ինչպես ասենք, ժամանակին Արցախը եղել է հայության իրձերից մեկը, որը այսօր իրականացված իրձ է, Արարատը նույնպես ցավոք դեռևս չի իրականացված, բայց իրձ է, որը մենք հույս ունենք, որ մի օր կիրականանա։ Դա համար սրա մեջ շատ մեծ խորհուրդ է։ հաջողությունները շատ մեծ են, ինձ շատ դուր եկավ, ամեն ինչ շատ հաճելի է։ Հատկապես ինչը դուր է դուր եկավ։ Նկարները շատ հետաքրքիր եւ հայրենիքին նվիրված, շատ գեղեցիկ նկարներ էին։ Դուր եկավ ինձ Գևորգ Խաչատրյանի Հայաստան նկարը, Անդրանիկ Քոչարի Հայաստան նկարը եւ մի շարք այլ նկարներ։ տավոլված եմ առավել եւս աշակերտների ողջավորությամբ, որտեղ երբևէ չեմ պատկերացրել, որ երեխաները նման օջախում գտնվելով այսպեսի մեծ ողջավորություն հիացմունք կապեն։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում Թեքեան մշակութային կենտրոն հիմնադրամին եւ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությանը, որ մեզ հնարավորություն ընձեռնվեց մասնակիցը դառնալու այս հրաշալի աշխատանքների ցուցադրությանը։ Երեխաները բավականին ողջավորված են։ Ամեն մի նկար գեղեցիկ շնչողն ոգով, արարատը կարծես իր ամբողջ վեհությամբ այսօր մեր աչքի առաջ առնել բայց այսօր մեկ նպատակ ունենք պլանավորել ենք լինելու գրեթե բոլոր մշակութային կենտրոններում, որտեղ կա նմանատիպ գեղեցիկ աշխատանքների ցուցադրություններ։ Զորավորում եմ բոլորիս այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ։ Մաղթում եմ առաջին հերթին խաղաղություն աշխարհին, Հայաստան աշխարհին, Արցախ աշխարհին խաղաղություն եւ մեզ բոլորիս, բոլորիս ուշ կորով ամենալավ բաներ։ saber o que Վկայական արվեստի միջազգային փառատոնին մասնակցում ենք 1996 թվականից։ Այն ժամանակ դեռևս տեխնիկային թատրոնի խմբակ էինք, պետական ղարքավիճակ չունեինք։ Հետո Երևան Մանարյանի անվան թատրոնը մասնակցեց այդ փառատոնը իմիջ այլոց կազմակերպում է յուրաքանչյուր տարի։ Հետո Մանարյանի անվան թատրոնը մասնակցեց, իսկ հիմա արդեն Մկրտիչ Խանդեմիրյանի անվան թատրոնն է մասնակցում։ Տեսնում եք, ղարքավիճակները փոխվում են, մեր անունները փոխվում են, բայց մենք անհատապես ամեն տարի մասնակցում ենք այդ փառատոնին։ Փառատոնը կազմակերպում է տեխնիկային արվեստի գործիչների միությունը։ Արմեն Սաֆարյանի գլխավորությամբ միության նախագահը Արմեն Սաֆարյանը մեր լավ բարեկամը, պարոն Սաֆարյանը հաճախ է մեզ օգնել նոր ներկայացման տեխնիկներ ձեռք բերելու հարցում եւ թատրոնի կարիքները հոգալու հարցում ենք ներկայացում ունենք երեք հոզուկները։ Այդ ներկայացման տեխնիկները մեզ հենց պարոն Սաֆարյանն է նվիրել։ Ստվերային փոքր տեխնիկային բեմ ունենք, այդ բեմը նույնպես պարոն Սաֆարյանն է նվիրել։ Մի խոսքով պարոն Սաֆարյանը մեր լավ ու ջերմ բարեկամն է։ Մենք էլ շատ թանկ ենք գնահատում այդ բարեկամությունը։ Սկզբնական շրջանում փառատոնը կազմակերպում էր Երևանում։ Հետո որոշվեց յուրաքանչյուր տարի կամ գուցե երկու տարին մեկ տարբեր մարզերում, Հայաստանի մարզերում։ Իմիջիալոց մտահղացում կար նաև փառատոնը բերել Շուշի, Ղարաբաղ, առավել ևս որ գիտեք, Շուշին ունի տեխնիկային դահլիճ, Ղարաբաղում միակ տեխնիկային դահլիճը։ Դա դե այս տարի չգիտեմ, երևի չհասցրեցին կազմակերպել, չստացվեց, հուսանք թե հաջորդ տարի իրականություն կդառնա եւ այդ փառատոնը վերջապես կգա Արցախ։ Մենք էլ շատ ուրախ կլինենք հյուրընկալել բոլոր թատերախմբերին։ Փառատոնը միջազգային է, մասնակցում են տարբեր երկրներից խմբեր, կոնկրետ այս տարի մասնակցեցին Իտալիայից, Ուկրաինայից, Ռուսաստանից։ Իդեպ իտալական խումբը կոնկրետ մեկ դերասաներավերիչի հրաշալի ներկայացում ցուցադրեց։ Մեր երեխաները տեսան հրաշալի տեխնիկավար էր, հրաշալի վարպետություն ուներ։ Մենք պետք է ձգտենք ու ձգտենք այդ վարպետությունը։ Ուկրաինայի ներկայացումն էլ էր շատ լավը, իրենք ոչնչից ինչ որ բան են ստեղծում։ Տեխնիկները եւ ընդհանրապես բոլոր դեկորները, որ օգտագործում էին, դրսում Մեկում գցած աղբար գղից, մեկը աղբաման, շշի ինչ որ բան, հին, տիկնիկ, որի ձեռքը չկա ու այսպես ամեն ինչ հավաքել էին ու շատ գեղեցիկ ներկայացում էին արել։ Այդ բոլորը մեզ համար նախ եւ առաջ փորձ էր։ Քանի որ Ղարաբաղում ուրիշ տեխնիկային թատրոն չկա, մենք շատ քիչ ենք առնչվում այլ խմբերի հետ եւ փորձի պակաս ունենք։ Իսկ այս փառատոնը մեզ համար շատ լավ առիթ է տեսնել թե ինչ է կատարվում աշխարհում, ինչ նորություններ կան տեխնիկային արվեստում։ Նաեւ իրենք տեսնեն մեր տեխնիկավարությունը, մեր զարգացումները, եթե այդպեսին կան, ինչը մինչև հիմա Փառք Աստծո կարծես թե գոհ են մեզանից, ասեմ, որ մեր տեխնիկավարները հենց տեխնիկավարության առումով բավականին լավն են եւ գովեր չլինի, բայց շատ ու շատ պետություններին գերազանցում են հենց տեխնիկավարությամբ։ Ինչ ներկայացմամբ էինք մենք։ Այս տարի մասնակցեցինք երեք հոզուտները ներկայացմամբ։ Երկու ներկայացում տարանք եւ շումն ու կատուն տարանք, որովհետեւ փառատոնը վերջին տարիներին Թումանյանական հեքիաթի այդ տեսնունը կստեղ պատվոգրի վրա Թումանյանական հեքիաթի օր խորագիր ունի։ Դրա համար շումն ու կատուն տարանք ու նաեւ երեք հոզուկները։ Ցուցադրեցինք Ամասիայում երեք հոզուկները ներկայացումը։ Հիմնականում այդ փառատոնի առավելությունը այն է, որ մենք տեսնում ենք, շփվում ենք մնացյալ տեխնիկավարների հետ, ռեժիսորների հետ, դերասան երաժշտականների հետ եւ փորձի փոխանակում ենք անում փառատոնյան յուրաքանչյուր օր երեկոյան ակումբներ են կազմակերպում, բաց դասեր, ակումբներ փորձի փոխանակության համար։ Փառատոնի առավելությունը համն ու հոտը հենց դրանում է կայանում։ Ինչ ամենակարևոր բան սովորեցիք, եթե կարելի այս փառատոնից փորձի փոխանակման արդյունքում։ Հիմա մեծամտություն չթվա, բայց երևի իրերը արժե իրենց անունով կոչել։ Մենք արդեն թատրոնը արդեն եւ Փարք Աստծո որ հասել ենք այն մակարդակին, որ մենք արդեն չենք զարմանում որևէ բանով։ Մենք պարզապես ուրախությամբ գնահատում ենք որևէ թատրոնի, որևէ խմբի լավ տեխնիկավարությունը, լավ երաժշտական ձևավորումը, լավ ռեժիսորական աշխատանքը, բայց չենք զարմանում արդեն որևէ բանով, որովհետև մենք էլ ունենք այնպիսի մի մակարդակ, որը այնպես հաստատուն մեր հունն է, մենք այդ հունով գնում ենք, ամբողջ կյանքում մարդ պետք է սովորի։ Չի բացառվում, որ ձեզան ոչ թե չի բացառվում, այլ իհարկե մենք իրենցից ենք սովորում, մեզանից էլ ենք սովորում, բայց մենք արդեն չենք զարմանում այդպես հատուկ, որովհետև ունենք, հասել ենք մի մակարդակի, որը իր մեջ ներառում է չզարմանալը։ Ուրախանում ենք ավելի շատ, այդպես ասեմ։ Անհրաժեշտություն որպես պարզապես այդ շփումը, չէ որ յուրաքանչյուր շփում, յուրաքանչյուր փորձ, ելի ինչ որ թեկուս այդ պահի համար փոքր հնարավոր է, բայց ելի ինչ որ մի բան սովորեցնում է, եթե Անպայման իհարկե եւ սովորում ենք եւ նաեւ վերջին հաշվով չմոռանանք պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերում, նոր պլաններ ենք կազմում, այդ ամենը շատ կարեւոր է։ Տարվա մեջ այդ 5 օրը մի միակ ժամանակահատվածն է, որտեղ որտեսեք հավաքվում են աշխարհի տարբեր շրջաններից։ Միջազգային է ի վերջո։ Այո, միջազգային փառատոն է սա, այո ճանաչման առումով ինչ որ Եվ ճանաչման առումով բավականին օգտակար է եւ նաեւ մենք պլաններ ենք կազմում եւ հաջորդ տարվա համար եւ հետագա գործունեության համար եւ համագործակցության համար։ Սա շատ կարեւոր ու պիտանի փառատոն է, այսպես ասենք։ Աշխեն երևի յուրաքանչյուր նման միջոցառումից լինի դա փառատոն, մրցույթ, նոր գաղափարներ են ծնվում։ Այո։ Կան պլաններում ինչ որ նորություններ, որ առաջիկայում կարող ենք տեսնել։ Եկեք մենք որոշ բաներ այսպես վարագույրի յետևը ընդունենք։ Ոչ բոլոր գաղտնիքները շատ ուշադիր։ Այո, դուք շատ ուշադիր հետևում եք մեր գործունեությանը, հետագայում գուցե թե ասենք, այսա փառատոնից պլանավորած, բայց դեռևս փակ պահենք այդ վարագույրները։ Վերադարձանք մի քանի օր առաջ եւ հիմա պատրաստում ենք նոր տեխնիկային ներկայացում սկսել։ Էդգար Գոհար Թաթիկյաններին հրավիրեցինք, իրենք մեր թատրոնի աշխատողներ չեն, հրավիրեցինք նոր ներկայացում բեմադրելու։ Մենք բավականին մեծ ակնկալիքներ ունենք իրենցից, որովհետեւ տեսել ենք թե ինչպես են իրենք աշխատել Ստեփանակերտի Բալետի թատրոնում Բրեմենյան երաժիշտները էին բեմադրել հրաշալի ներկայացումներ, տեխնիկային լավ մտածողությունն են։ Հիմա ես մեծ հույսերով, մեծ ակնկալիքներով սպասում եմ իրենց բեմադրությանը։ Այս ներկայացումը պետք է լինի փոքրերի համար, շատ փոքրերի համար։ Տեխնիկային ներկայացումները հատուկ տարիքային խմբեր ունեն։ Կա 2-ից 5 տարեկան երեխաների համար, առաջին դասարանից ասենք 3-րդ դասարան։ Այս ներկայացումը ամենափոքրերի համար պետք է լինի։ Եվ հուսամ թե թեման էլ շատ օգտակար թեմա է միջալոց, քաղաքի մակրության շրջակա միջավայրի մակրության վերաբերվում, մեզ թվում է, թե այդ թեման շատ արդիական է եւ արժե դրա մասին խոսել։ Առավել դեպի Շարքաղաքի օրն է, Ստեփանակերտի օրերի նկատի ունեք։ Անկեղծ ասած Ստեփանակերտը բավականին մաքուր քաղաք է։ Ես ավելի շատ մտահոգվում եմ Շուշիի համար, չնայած Շուշին էլ երևի շինարարական խնդիրներ կան, գուցե դրանից է կախված, որ ախտոտվածություն կա եւ նաեւ ինչու՞ չէ Հայաստանի շատ ու շատ քաղաքների մասին է խոսքս։ Խոսքս երեխայի մեջ այդ էսթետիկան։ Այո, այո, երեխան հետևում է ծնողին, ծնողը ծխում է, ծխախոտը աղբամանը կողքն է, բայց ծխախոտը գցում է աղբամանից դուրս։ Երեխան տեսնում է եւ վերջ։ Ամբողջ կյանքում իր ուղեղը այդպես է ձևավորվում եւ վերջ։ Ինքը այսուհետեւ եթե Իսկ երեխան սպունգի նման է, կանում է այն ինչ տեսնում է։ Թեկուզ ասում ենք մեր ներկայացումը շատ փոքրերի համար է, բայց երևի թե չի վնասի մեծերը նախ եւ առաջ կան նայեն եզրահանգումների կան, հա, գուցե ամաչենք որոշ հատվածներում մեր արածների համար։ Լավ թեմա է բավականին։ Չեմ մոռանում մեր նախորդ հացազրույցներից մեր գրքում ձեր խոսքը հենց տիկնիկների մասին, որ տիկնիկը ինքն է թելադրում թե իրեն ինչպես խաղացնես եւ դա հարցը տեխնիկն է խաղացնում արդյոք թե <laughs> մարդը տեխնիկին հա։ եւ որ շատ ավելի դժվար է տիկնիկների հետ աշխատել, քան դերասանը, քան մեր դերասանները ընդհանրապես մեր թատրոնը տարբերվում է մայր թատրոնից նրանով, որ տեսեք մենք չափերով փոքր ենք, շատ անգամ ավելի փոքր ենք ու մենք մեր վրա բավականին ծանր բեռ ենք վերցրել եւ տեխնիկային ներկայացումներ, եւ դրամատիկ ներկայացումներ, եւ նաեւ մանկապատանեկան ներկայացումներ։ Ու այդ առումով մեր դերասանները փաստորեն միշտ գտնվում են գերլարված վիճակում։ Դա շատ դժվար բան է։ Մենք փաստորեն կամ պետք է հրաժարվենք այդ ուղություններից երկուսի 4-ից եւ թողնենք մեկը, կամ էլ պետք է ստիպած այսպես գերգլարված վիճակում աշխատենք։ Մենք էլ չենք կարողանում հրաժարվել, ուզում ենք հասցնել ամեն ինչ, ամեն ինչի հետևից գնալ, բոլոր թեմաները շոշափել։ Ես կուզենայի խոսել հենց այս ներկայացման մասին, որը պիտի բեմադրենք։ Ես կուզենայի նաեւ մի կարևոր բան ասել։ Հիմա թատրոնը գեղարվեստական ղեկավարի հետ, պարոն Հարությունյանի հետ միասին մենք մի այնպիսի ուղղվածություն ենք վերցրել, մենք փորձում ենք բեմադրել տվյալ ժամանակում եղած խնդիրների մասին ներկայացումներ, սցենարը լինի հեն հենց տվյալ ժամանակում գրված նոր, այսինքն սցենարը գրվի այս սցենարը, որը որ գրվել է Իմիջայլոց Լիլիթ Մկրչյանի պատմվածքի հիման վրա է գրվել եւ Էդգար Թադիկյաններ սցենարի հեղինակն է, պատմվածքը սցենարի է վերածել։ Սցենարը գրվել է տվյալ ժամանակահատվածում։ Խոսվում է տվյալ ժամանակահատվածի խնդրի մասին։ Ինձ թվում է թե դա հանդիսատեսի սրտին ավելի մոտ է։ Իհարկե կան թեմաներ, որոնք որ միշտ են արդիական։ Դասական շատ դրամատուրգներ կան, դասական շատ պիեսներ, որոնք որ բոլոր ժամանակ ժամանակներում արդիական են, բայց ես կարծում եմ, թե շատ կարևոր է, երբ որ տվյալ ժամանակահատվածի մարդը խոսում է տվյալ ժամանակահատվածի խնդրեմի մասին եւ նույն խնդրեմն էլ բեմադրվում է։ Դա ինձ թվում է թե ավելի է հասնում երեխայի սրտին եւ հանդիսատեսի սրտին։ Փաստորեն համատաբար նոր ուղղություն եք վերցրել։ Չէ, սա ուղղություն չի, սա պարզապես մտածելու ձև է, թատրոնն է, որպես մտածողություն թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը թատրոնի գեղարվեստական գիծն է, չէ՞ տանում։ Սա պարզապես մտածողության ձև է։ Չեմ ասում, թե մենք միշտ պետք է բեմադրենք այնպիսի ներկայացումներ, որոնք որ գրվել են տվյալ ժամանակահատվածում, բայց թարմությունն է մտցում, անպայմանորեն պետք է խոսել տվյալ ժամանակի խնդրեմի մասին, որովհետև վերջին հաշվով արվեստը ոչ միայն գեղագիտական հաճույք է պատճառում, արվեստը նաև խնդիրներ է բացահայտում, անպայման բացահայտում է, լուծումներ է ցույց տալիս, արվեստը առավել եւս տեխնիկային արվեստը դաստիարակչական շատ մեծ նշանակություն ունի, նաև ուղղորդում է տեխնիկային արվեստը, եւ այդ առումով պետք է խոսել ժամանակի խնդիրների ծրագրերի մասին։ Հաջողություն ձեզ ձեր բոլոր նախաձեռնություններում։ Շնորհակալություն ջերմ զրույցի համար եւ հուսամ դեր առիթներ կունենանք նոր ներկայացումներից խոսելու, նոր հաջողություններից խոսելու եւ կանաչ ճանապարհ։ Շնորհակալ եմ բոլոր առիթներով։ Դեռ առիթներ շատ կունենանք, մենք հիմա պատրաստում ենք տեխնիկային ներկայացումը, նաև վերականգնում ենք Սարոյանի հեյով կա այդտեղ ներկայացումը, մենք հույս ունենք մեծ դահլիճը Շուշիի մշակույթի տան շուտով կբացվի եւ մենք մեծ բեմ կունենանք, դերասանները կարողանան այնպես լիաթոք երկար տարիները վերջին աշխով 9 տարի է մեր դերասանները չեն կարողանում դրամատիկ ներկայացումներ ցուցադրել Շուշիում բեմ չունենալու պատճառով։ Հուսամ մեր հաջորդ հանդիպումը հենց այդ բեմի բացման ժամանակ կլինի, որը որ շատ շուտով կլինի։ Երբ քնում են մարդիկ ու լռում են փողոցները Զարթնում են գիշերով քնած աստղերը Գիշերը բացում է փակ դռները Ու սկսվում են աստղային հեքիաթները նույնիսկ ծերը վիշապը բարի է դարձել ինչ գիշեր ինչ գիշեր բարի կախարնդուհին սահեց երկնքով ու գիշերը լցրեց մի նոր հեքիաթով Նա մեղմիկ շոյեց բոլոր երազները Որ ուրախ շպտան գնած աստխերը Նույնիսկ ծերը վիշաբը բարի է դարձել Ինչ գիշեր The rompe.